За сайн байцгаана уу? Аа. Цагаа гараг хайггүй байна те. Цаас урах, цаас урсан арын. Уян өвчин. Аа. Ерөн уян өвчтэй хүн гэхээр тий манай дайр үед дайр үедэг гэхээс бараг 40 50 жилийн өмнө Солонгос бас нэг арал дээр манай Солонгос төв бүх уян өвчний хүмүүсийг бариад тийшээ хийсэн байхгүй юу. Тэр э, араал тосгон тэр араал өдөө хүртэл хിവэрэ байгаа. Тэгээд ерөө тий зарим нь халдвартай зарим нь тийм биш мөрдлөө хүмүүс зүгээр нэг хүмүүсийн тэр э, уймаа өвчтэй хүмүүсийн дүр цараагаас болохоор бүгд хайгаад аа тийм ээ тус та ингээд аа нэг араад ингээд хаасан гэж хэрэг юм уу яа тэгэж явж байна. Тэгээд ерөнхийдөө уян өвчин ани ганц одоо хитэн нөө манай солонгос л биш. Энэ Есүсийн үед ч бас бараг яагаагүй байсан байга. Тэгээд хорвоос гадуур хагцсан бүх хүмүүсийг жоохон а хүмүүсийн ямар нэр нэр шиг болоод уян өвчтэй хүн гэхээр а ер төнц хорвоотай ингээд таслаад ингээ явах юм шиг болж байгаа юм. Тэгээд уймавчун гэдэг нь би хорвоотой нийлж чадахгүйгээр ариун мэндэлтэй хүн юм уу эсвэл хартай хүмүүстэй хамт байж чадахгүй болгох ямар нэг тиймэрхүү аа өвчин гэж би нараа оолгож болно. Харин эсрэгээр бодвол уймавчноос болохоор би 아, 에룰멘트 뭐 있어요. 허루어테 ингээд 자활 티 토스타 таслаад ингээд явах ёстой юм бэ гэвэл эсрэгээрээ бодохоор юунаас болохоор би нараа уян өвчтэй хүн биш тийм ээ. Тэгвэл харин би нараа энд амьдрах хад ер нь би нийгэмтэй мо эсвэл хорвоотой нийлдэлэд энэ ертөнцийн сайн амьдарч чадахгүй юм шиг ерөөхдөө ихвчлэн хүмүүс тгийж юм идэрэтэ яадаг байхгүй юу би тийм ээ ганцарлаа тий ерөөхдөө би би нараа ярддаг штэ ганцарлаа ганцаараа байгаа юм шиг тгээч мэдэрэх тэр үе хорвоо тийм үү тий хайртай хүмүүстэй хамт байж чадахгүй тиймэрхүү байдал юунаас ирэх вэ гэдгийг гэдгийг бас ингэ бодож болно тий би нар ингэ таньж ханиад зэл хүрсэн чинь маск зүгээд хорвоод ингээд таслаад ингээд жоохон зээ бариад ингээд авч байгаа юм шиг тийм ээ. Хүмүүстэй ярилцахаар үед ч бас жоохон зээ барьдаг тийм. Жичгэн өвчнөөс болохорч бас тэгдэг харин бүр хорвоотой, найзуудтай, нийгэмтэй яг намаа ингээд зээ барьдаг тиймэрхүү зүйл юу байдаг вэ гэдгийг хамтран жоохон бодцгоё. Хизээ ерөөсөө найзууд нь намайг хайхгүй, дууддаггүй гэр бүл надаас ингээд зай бариад ингээд цугтаад хүмүүс намайг хөөгөөд хизээ юунаас үе ерхдөө би нарыг тэгдэг вэ гэдгийг түрүү бодох хэрэгтэй байна. Уямавчтэй хүн биш юм үрдэл. Мөнгөгүй үед тэгдэг юм уу? Эсвэл би би угаагүй үед тэгдэг юм уу? эсвэл хамаагүй өөрлөдөг. Тим ааш зангаас тэгдэг билүү. Эрхүүгад асан тавьсан үед тавьдаг учраас тэгдэг билүү. Өөрт надад их кем дүгэлтэй үед эсвэл миний дотор ямар ч хайр байхгүй үед хизээ би нараа энэ хорвоотой нийлж чадахгүйгээр таслагдсан юм шиг тэгээд чи бидэрэд яавдаг юм бэ? Тэ хүн болгон ягатай байна те. Тэгээд сая хэлсэн зүйлээс илүү юм бас байх магадгүй царим нь бүрэн магадгүй. Харин хамгийн гол нь өөрөө үнийг мэдэх юм уу гэдэг ийм маш чухал байхгүй юу? Би хорвотын нийлж нийгэмтэй нийлж найзуудтай хамтран байж хайртай хүмүүстэй хамт ингэ байж чадахгүй чадахгүйгээр болгодог тэр үйл. Яг юу вэ гэдгийг өөрөө мэдэхгүй үед нэрээ өнөхөр хичүү болдог юм аа. Тий. Миний цанг цаанаар тийм ээ ааштай юм гэдгийг мэдэхгүй мө. Миний дотор хайр байхгүй гэдгийг өөрөө мэдэрдэггүй билүү? Арихуугаад агсан тавьд хажууд байгаа хүмүүс хичүү болгодгийг мэддэггүй билүү? Миний сэтгэлээсээ биес өнөрөг харж байгааг мэдэхгүй үед ингэж явхад хүмүүс Тийм ээ. Яагаад хүмүүс надаас зай барьдаг вэ? Намайг хөөдөг вэ? Мэдгүйгээр явдаг тийм ээ. Үүнийг мэдхэхэд би нарын тодорхой ийм иймэрхүү асуудлыг шийдвэрж болно. Тий. Сүүлийн үед Монгол манай Монголын хамгийн том асуудал эдийн засаг юм шиг ингээд бодож байна. Санаа хатж байна. Би ч бас үүнд анх ингээд ингээд санаа тавих тэмэргүй л дээ. Харин байнга ингэ жоохон ингээд анхаарал ингээд яавд юм аа. Ягаад гэвэл нэ дотор ягаад гэвэл нэрэ дотроо харагддаг учраас тийм ээ. Тэгээ харамсалтай байгааг нь иймэрхүү эдийн засгийн асуудлаас болохоор манай гэр бүлийн аа зэрэгэл гэр бүлийн харилцаа аа зэрэгэл бүх зүйлийг бас хамтран хичүү хатуу болох юм шиг болж байгаа учраас би үнээс жоохон харамсаж байна. Тэгээ магадгүй би ч бас санаа бодлоггүйгээр тийм байхаа гэж бодох магадгүй. Яг гэвэл иймэрхүү асуудал дээр миний анхаарал ингээ явж байгаа байхгүй юу? Гадуур ингээд явхдаа тий Гуанзиманж хоолсноор явж байна. Яг хоолны цагаар ч гэсэн ч хүнгүй Тэгээ зах дээр бас ингээд мэдээж цагаан сарыг яг өмнөх учраас жоохон хүн их байгаа л да. Харин тим их 8 бас тим их ингээд сайн яадаггүй юм шиг байна. Тэгээд оо би одоо ингээд эдийн засгийн талаар ичүү болсон учраас сүмд одоохондоо яахгүй байна. Тэгээд ирэхгүй хүмүүс бас харагдаж байна. Тийм учраас иймэрхүү хичүү асуудал мөн а хүмүүс үнээс хичүү байхаа гэж бодоод иймэрхүү асуудлыг би ингээд ярилц чадахгүйгээр бас бургуомжтой ингээд яадаг. Хэрвээ иймэрхүү хичүү байдал, эдийн засгийн талаар хичүү байдлаас болохоор би нэрэ бидний итгэлийн амьдрал, гэр бүлийн харилцаа өөрөөс өөрөөс өөрийнхөө зүгээс бодож байгаа аз жаргалч бас нөлөө маш их аавн гэвэл нэрэ бидний бүх аз жаргалын нөхцөл дээр нь миний бурхан магадгүй мөнгө байсан гэдгийг гэрчлэхэн байна. Магадгүй тийм ээ. Э фадер мөнгө байхгүй хичүү биш үү гэж надаас асуух болно. Тийм ээ. Хичүү мөнгө байна. Харин би надтай гэрвэл нийгэм хорвоо найзууд тэ холбот холбогдох ямар нэг холбогч гэж ирэх юм уу? Үүнийгээ зөвхөн мөнгө байсан уу гэдгийг өөрөө өөрөөсөө асуух тийм боломж бас мөн байна. Өнөөдөр Гэгенбаур тийм ээ. Нэг хоёрдугаар уншлагаас энэ холбогч Тэнгэр бурхан гэж бидэнд зааж өгсөн. Тэр мэдээж фазер өөрөө эндэр дээр ярьдаг учраас цаавал тэгэж ярих хөстэй биш үү? Мөн байна тэр ч бас. Харин Баур Гэгенбаур тодорхой үүний талаар өнөөдөр үжилсэн байна. Тэгээд Тэнгэр бурхан Үнэхээр би хүмүүстэй уулзахдаг нийгэмтэй хорвоотой ингээ нийлээд явах жинхэнэ холбогч болох ёстой гэдгийг сануулж өгч. Тэгээд энэ сургаалт тодорхой сайн харахаар өнөөдөр ингээ ээлжлэн уян өвчний тухай бас тодорхой болгож өгч байна. Уян өвчтэй хүн Есүсээс гуйсан нийгэм хорвоотой таслагдсан гадуурх гадуурхдсан би цэвэрх цэвэрхэн болохыг хүсэж байна. Тэр арагийг зааж өгөөч. Тийм ээ. Уймавчтай хүн Есүсээс тэгэж гуйсан байхгүй юу? Хамгийн түрүүнд Тэнгэр бүр хаан намайг тийм болгож чадсан шүү гэсэнд итгэж түнд хандаж тэгэж цаа бирсэн. Тэгээд Есүс цэвэл цэвэлж өгсөнийхаа дараа яасан блэ? Өөрөө яваад өөр гэрчин гэржил гэж тушаасан байна. Юу н тэгдэг байхгүй юу? За би энэ хүн тийм хэрэг тиймэрхүү боломж бас байсан. Саяны уяам өвчтэй хүн хорвоогоос бүр хол байсан энэ хүн. А Есүс намайг цэвэлж өгсөн байна. За 디모차스 다나르 남아 쇼트 훌랭 아와레 훌랭 줍슈로 그리크테벤 게치 디게치 어르크 볼롬 주바스 베스마 하린 예수스 티메르호 야와레 게치 힐레고 어리고 기르칠 게치 도시아슨 벤 비사이 미사 너 너무 설신 이힐레르 너가 티르 텔베르슨 티르 얀잔제 비드니 허루어테 니김테 헐베흐 байгах тиймэрхүү боломж нөхцөлийг тэр зүйлийг харахгүйгээр өөрөө янзлсан гэж өөрөө байнга амаараа ярьдаг. Харин үнэхээр биелүүлэхгүйгээр шууд оо би янзлсан, намайг хүлэн ав гэж ярьж болохгүй шүү гэдгийг одоо ярьж байна заа юу. Үнэхээр нэгдүгээр анх Тэнгэр бурхаанд тэгэж өөрийгөө өөрийнхөө би энэ энд хамт баймаар байна. Найзуудтай гэр бүлтэй хамт байхыг хүсэж байна. Ийм зүйлийг Тэнгэр бурханд тахиад Тэнгэр бурханаас гуяад түүнээс араа хэмжээ зааж өгөөч гэж гуйсан. Тэгээд Есүс түүнийгээ идгэж өгсөн байна. Үүнийгээ хамгийн нэгдүгээр гэрчлэх ёстой байхгүй. Би цэвэрхэн болсон байна гэдгийг нэгдүгээр өөр өөртөө гэрчлэх ёстой. Тэгээд үүнийгээ баталгаа авах ёстой гэж ярих юм уу? Тий. Тэгэхээр 후무스 아 인퉁 내래 팀 벌스 메나기 디기 하라도 훌랭아웃 조펑 어린 그 아마라 비틱순슈 비틱게치 벌순슈게치 일승층 후무스 운이게 훌랭아웃 아후고인 오타가대 өөрийнхөө сэтгэл биеийг сайн угааж архинаас гараад байнга өөрөлт байсан өөрийгөө хараад аашрангаа сайн намдаад гэж ирэх үү? Хийсэн гэм нүгэл гэмшиж өөрийнхөөс аашаангаас шархагдсан хүмүүсийг хараад энэ бүх зүйлийг Тэнгэр бурханыг дамжуул Тэнгэр бурханаар араа хэмжээ болоод идгэлсэн гэдгийг гэрчлэх ёстой байна. Ян зан зүйлээс болохоор би нарын тийм ээ хүмүүсийн дунд байгаа мөртлөө цар юм нь хол байдаг. Ганцаараа байдаг хүн бас дунд байгаа. Та нар нь ямар вэ? Би бас хаяа хаяа үгүй зөндөд тэгдэг. Олуулаа хамт байдэн үрдлөө сэтгэлээрээ ганцраа байгаа юм шиг мэдэрх үе бас байдаг. Тэр үед яад вэ? Арих уудаг юм уу? <laughs> Та нар нь яад вэ? Зүгээр зураг үздэг юм уу? Би ихвчлэн кино үздэг. За. Утсаар 5 цаг, 6 цаг ирдэг юм уу? Ямар маягаар үүнийгээ шийдвэрлэдэг вэ? Тэгээд би бас тийм ээ үүнийгээ биелүүлэхээр хичээхүй өстэй зүйл мөн байна. Харин Есүс тодорхой энэ арга хэмжээ зааж өгсөн. Өөрийгөө гэрчил тийм ээ. Би идгээсэн байна аа. Ганцаараа биш гэдгийг гэрчлэхийн тулд өөрийнхөө зүгээс хайгаад олох арга байга арга хэмжээ олох ёстой байхгүй юу? Намайг энэ хорвоо би миний хоорондоо байгаа энэ холбогч яг юу байсныг нэгдүгээр нь бид нар үүнийгээ сайн ухаарах ёстой байна. Тгийхин тул сүүлээр тий. Гөрөмжлийг манай хүмүүс сануулмаар байна. За нэгдүгээр нь би юунаас болохоор энэ хорвоотой, нийгэмтэй, найзуудтай хамт байж чадахгүй сэтгэлээр ганцаараа байдаг юм шиг яавдаг билээ. Өөртөө ямар асуудалтай байгаа билээ. Энэ үүнийгээ хайгаад хамтран ойлцгоё. Тий. Олох хэрэгтэй байна. Тэгээ үүнийгээ би өөрөө үнийг ят дотрыг мэдж байна уу? Юунаас тгий тгий. Өөрөө өөрөөсөө асуугаарай. А нэрэ мөн байна. Ерөөсөө өөрөө асууж чадахгүй, өөрөө олж чадахгүй гэвэл нэрэ үнэхээр хажууд байгаа хүнээс гэсэн чинь асуугаад надад ямар хостой байгаа юм бэ гэдгийг асуугаарай. Тэгээд хин намайг найзуудын дунд гэр бүлийн хажууд энэ хорвоонд бузаж тавих 50 50 буцаас 50 50 50 юу гэж юу гэлээ. Цадалтай билээ гэдгийг бодцгоё. Мэдээж фадер уучраасаа юу. Он бүтэн сэн өдрийн новлон уучраас тэгэж ярин шүү. Бурхан тэгин штэ. Гэгэн баврубаас тиймэрхүү хийх юустэй тийм болсон шүү гэж хэлсэн. Есүс өнөөдөр тэгж хэлсэн байна. Энэ гурван зүйлийг дотроо бодох, бодж үзэхийг манай хүмүүс асууж байна. Янзлах ёстой гэдэг нь янзлах ёстой шүү. Хэрвээ бүх тосгоны хүмүүс бүгд ганц нэг хүнээс гадна буцаад нь бүгд уйма өвчтэй болсон гэвэл хин энэ тосгоноос гарах ёстой билээ. Тэр ариун мэндэлтэй тэр хүн гарна тийм ээ. Тинхээс өмнө Тэгвэл ингээд тэр амьдарч байгаа бүх хүмүүс уян өвчтэй өвчтэй болсон чинь а үнийг өвчин гэдэг юм мэдрэхгүйгээр миний хажууд байгаа хүмүүс бас ингээд тэр хүн бас тийм өвчнтэй тэр хүн бас тийм өвчнтэй гэж бодоод өөртөө ямар ч асуудал байхгүй юм шиг бодоод явхаар тиймэрхүү боломжтой болно. Тэгэхээр цаашдаа яаж болох вэ? Та нар энэ үгийг сайн мэдхүүгээ сайн мэдгүй судум ба гумраа шиг болохоор тийм удаан хүлээх хэрэггүй болж байгаа хаа. Тийм учраас хурдан эдгэхийн тул эдгэх ёстой гэдэг санаач бас бодож болохгүй тийм болом тийм байдалтай болохоос өмнө эдгэхийн тул янзлахын тул би юунаас энэ нийгэмд амьдарч нийлж чадахгүй юм бэ? Гэрүүлтэйгаа, найзуудтайгаа эдний хажууд байж чадахгүй болгодог тэр зүйлэнд юу вэ гэдгийг хурдан олоосэй. Тэснийхаа дараа намаа идгэж өгөөч. Тийм ээ, 부자 тавьж өгөөч хэмээн бүр ханаас гойх ёстой байна.